Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Мене ми е мило што вака беше организирано ова богослужение. Благодарам на девојките што се потрудија. Јас би сакал да појасниме еден предмет во преостанато време. На почеток да ве прашам како ви се допадна последнава лекција од библиската полка. дали ви, се, дали ви беше интересна, дали ви беше, имаше нешто нејасно во неја. А, <clears throat> за време на проучувањето ова предплодне со сестра Зорица, например. И ја забележав дека во лекцијата на самиот автор, па може да речеме и на теолозите на генерал конференција, не им беше јасно едно прашање тоа е прашањето, еве ќе го прочитам првата, ќе прочитам првата реченица од е, предпоследниот пасус во отсекот од понеделник, каде што <clears throat> коментарот на лекцијата вели вака. Останува нејасно, спазите за, за полката е нешто нејасно. Дали го забележавте? Останува нејасно што подразбира Павле под поимот првобитните учења на светот или основните начала, како што гласат во другите преводи. Ајде да видиме каде тоа се споменува во четвртата глава од Галатјаните. Да отвориме таму. Послание до Галатјаните, четвртата глава. Прво третиот стих, нели? Овој превод вели, па така и вие, додека, и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот, овде не го превеле грчкиот збор, стихии, што значи стихија, што значи елементи. Значи бевме поробени од елементите на светот. Лекцијата го преведува овој израз со основните начала или првобитните учење на светот, како е во Константинов преводот ме интересира. Како првобитните учења. Добро. Значи, Константинов и веројатно целиот протестантски свет, овој израз, елементите на светот, го толкува, го подразбира како првобитните учења на светот. Да продолжам со што кажува самата полка во пасо што го започнав. Значи, грчкиот збор едноставно значи елементи. Некој во нив го виделе опис на основните елементи од кои се состои Вселената, или демонските сили кои управуваат со ова зло време, или основните начала на верскиот живот, азбуката на религијата. Значи, пауката наведе неколку опции како треба да се толкува овој израз. Понатаму вели, Павловото нагласување на малолетничката положба на човековиот род пред Христовото доаѓање навестува дека на ова место тој сепак зборува за основните начала на верскиот живот. Ако е така, Павле вели дека старозаветниот период со своите закони и жртви бил само евангелски буквар кој ги опишува основите на спасението. Според тоа, колку и да биле важни и поучни церемонијалните закони за Израел, тие сепак биле само сенка на она што требало да дојде. Никогаш не постојала намера тие да го заземат Христовото место. Од сите варианти, можни опции за толкување на овој израз, елементите на светот или основните начала, лекцијата се определила за, за која варијанта? дека овој израз се однесува на основните начала на верскиот живот. Или како што Константинов преведе, првобитните учења на светот. Како го коментиравте вие ова на денешната библиска полука? Како вие го, го разбравте овој израз? Во не се задржавте во ред. Еве слушнавме нешто за саботата. Забележавте исто така дека во отсекот од четврток полката протестира на протестантското, протестира на протестантското толкување дека Павловиот израз употребен во 10 стих. Внимавате на деновите, месеците, времињата, годините. Се однесува и на празнувањето на саботниот ден. Например, во вториот пасус од четвртокот вели Многумина Павловите зборови за деновите, месеците, времињата и годините ги сметале како приговор не само против церемонијалните закони, туку и против седмичната сабота. Значи, полуката, како и протестантите, убедени дека основните начала или елементите на светот се однесуваат на церемонијалниот закон, се однесуваат на, старо, на Стариот Завет, како што прочитавме во понеделник Старозаветниот период со своите жртви и закони. Значи, така верувате протестантите. Само што протестантите велат дека тука спаѓа и саботата, а полуката сега на тоа протестира и вели, е не, тука не спаја саботата. И во право е. Овие Павлови зборови, внимавате на е, десетиот стих, деновите, месеците, времењата и годините не се однесуваат на саботата. Понатаму вели 11 стих, се плашам за вас, да не сум се трудел меѓу вас попусто. Значи, <clears throat> во четвртокот, пауката е во право, кога вели дека овие зборови не можат да се однесуваат на саботата и не се однесуваат на саботата, бидеќи саботата не може да биде нешто што не поробува. <laughs> Тоа е сосема спротивно на, на самото значење. Значи, евреите биле робови во Египет и Господ ги избавил од робство. И саботата е поим за, за што? За одмор, а не за робство. Сосема спротивната. Меѓутоа, пауката, авторот ли, не знам кој, во генерал конференција, веројатно голем број на теолози, денес, кој што ја следат новата теологија и лутеранското евангелие, недоследно тврди дека во понеделникот дека основните начала, елементите на светот се однесуваат на, на Стариот Завет, на Мојсеевиот закон, бидеќи тие воопшто не се однесуваат на нив. Може би е збунувачки, затоа што сите три глави од Галатјаниста, што ги проучувавме до сега, зборуваа за законот законот, обрезанието, подзаконот, проклеството на законот, клетвата на законот, законот воспитувач и така натаму, и така натаму. Па сега одеднаш, зошто одеднаш сега Павле во четвртата глава, зашто би зборувал ако не повторно за тоа? Но, да видиме што вели малце повнимателно. Значи, во третиот стих од четвртата глава рече, така и ние додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите, односно од елементите на светот или основните начала. Е сега, понатаму кога ја прави споредбата помегу синови и робови и посинувањето, во наредните стихови до седмиот. Седмиот вели, затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си наследник Божи преку Исус Христос. И сега осмиот стих. Но тогаш, кога, тогаш кога галатјаните биле малолетни, тогаш, бидејќи Бога не го познававте, значи тогаш кога галатјаните не го познавале Бога, што да се кажува, им служевте на богови кои по својата природа не се богови. Значи, на кое време се однесува ово? Деветиот стих а сега, откако го познавте Бога, или подобро откако Бог ве позна, како сега повторно се враќате кон слабите и бедни стихи, односно елементи, елементите од третиот стих, основните начала, како што беа преведени. Буквално, овој израз од оригиналот значи елементите на светот. Така, така пишува во оригиналот. Елементите на светот. Значи, откако Бог ве позна, или го, вие го запознавте Бога, како сега повторно се вракате кон слабите и бедни елементи, односно начала, на кои сакате одново да им служите. И во тој контекст, вели, внимавате на деновите, месеците, времењата, годините, се плашам за вас, да не се трудел меѓу вас попуста. Се однесува ова на Мојсеевиот закон, на Стариот Завет на кои елементи, на кои начала им служеле галатјаните пред да го познаваат Бога. Тие не биле евреи, тие биле пагани, тие не го држале тогаш Мојсеевиот закон, не ги празнувале еврејските празници, што и да мисли Павле, под денови, месеци, времења, години, мисли на нешто што поробува, а тоа не се ниту еден од еврејските празници. Тоа, тоа не е ништо поврзано со ниту со саботите, ниту со младините, новомесечијата, ниту со годишните празници, што Господ им ги дал на израелците. На што тогаш се мисли? Полуката барем призна дека во понеделникот останува нејасно на што Павле мисли, иако потоа го зазеде, на крај си го зазеде протестантскиот став, кој што е погрешен. Ке отвориме посланието до Колосијаните да ни објасни малку апостол Павле на друго место на што мисли. Под истиот овој израз, послание до Колосијаните. втора глава, осмиот стих е битниот, што сакам да го прочитам, но ќе почнем да читам од шестиот. колосијаните втора глава, ови стих, не, ови стих Колосијаните 2.8, објаснува на што мисли Павле под елементите на светот. Мегуто, во, во целата денешна лекција, Колосените 2.8 воопшто никаде не се наведува. Ке почнем да читам од честиот стих. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него. Вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата како што сте научени, изобилувајќи во неја со благодарност. И сега осмиот. Браќа, пазете пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се подпира на човечкото предание, на стихиите на светот, еве, еве го истиот израз, елементите на светот или основните начала, а не по Христос. На што се однесува тука? овој израз, елементите на светот. На Мојсеевиот закон, значи, човечки преданија, човечка филозофија, празна измама. Нема никаква врска ова со Стариот Завет, никаква врска со Мојсеевиот закон. Видите, како Библијата објаснува нешто, ама нашите теолози научени папагалски да го повторуваат оно што им го кажуваат на факултет. А зарем не го знаат овој стих? Како може овие стихови се скоро 2000 години напишени? Не може, не може да не им е познат овој стих. Некогаш некои работи ни се ногиат пред очи, ама, ама не ги гледаме. Зошто? Зато што сакаме да го следиме учењето на некој теолог, на некој учител, или така ме учеја на факултет и така натаму. Истражувајте го писмото. Благодарам. <laughs> Ових од Колосијаните 2.8 Ке <laughs> збориме друг пат на таа тема. Благодарам на вашето внимание. Верувам дека сега е појасен овој текст иако се разбира не е целосно расветлен, затоа може би некојаш друг пат. Нека му е фала и слава на Господа.